Rekao je Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam prenesite od mene makar jedan ajet. A rekao je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ako govori ljepše od onoga koji poziva Allahu i dobra djela čini i govori ja sam doista musliman. Studio Tauhid Islamska omladina Beč يا ربي يا رحمن ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله Pogledajmo, draga braćo, šta je Kur'an. Na osnovu onoga što sam Kur'an o sebi kaže. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة mi u Kur'anu objavljujemo ono što je lijek i milost za vjernike. الله وبحمد الله ولا إله إلا الله من علم العصفور Dakle, Kur'an je radosna vije za vjernike i nagovještava im veliku, veliku nagradu. في ظله أحيا عيشة في كرامتي فهو يحمي بحفظه خطواتي من زلتي فأرى النفس باعتصار أبدا بالفضيلة كاش الله بصانك صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخارب زيست أوناي وشيم برسما نيما نشتا ništa od Kur'ana dakle ništa nije napametno učio od Kur'ana je kao napuštena سرشنا ولا ومنيرا لظلمتي إن لجا ليل قربتي لك من قلبي سواد وملأت قلبي فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك فتبعت يا za ono što te pritišće i ono što osjetiš te gobu nekad u svojim prsima lijek zato je Kur'an lijek zato je Kur'an jer ćeš u Kur'anu naći od Allahovih riječi ono što će te obradovati i ono što će taj teret iz tvojih prsa odnijeti i uklonuti Draga braćo, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nakon zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala i salavata na njegovog poslanika Muhammeda sallahu alaihi wa sallam, ono što je najpreće da se o njemu danas govori je svakako Allahova knjiga, Kur'an, je svakako Allahov govor Kur'an uzvišeni Allahov govor obzirom da smo danas već imali pokazivanje takmičenja u znanjima iz oblasti Kur'ana iz hifza teđvida i tefsira zato kažemo draga braćo obzirom da ste već dugo ovdje nećemo se puno zadržavati, ali pokušat ćemo u najkraćim riječima kazati ono što je najbitnije, inša Allah, da se ovom prilikom kaže. Kur'an je Allahov govor. Kur'an je uzvišeni Allahov govor, jasni Allahov govor. Kur'an je muđiza Allahu poslanika Muhammeda sallahu alaihi wa sallam vječna muđiza do sudnjeg dana šta to znači braću kad kažemo da je Kur'an muđiza da je Allahova knjiga muđiza to znači da je nadnaravan nedostižan nedostižan od strane ljudi i džina i bilo koga drugog i bilo koga drugog i da ostaje ajet i muđiza i da svoju nedostižnost nedostižnost i uzvišenost iznad svih ostalih knjiga i svi, svakog ostalog i svakog drugog govora će pokazivati i ostati upečatljiv i jasan dokaz do sudnjeg dana. Kur'an kao Allahova knjiga, kao uzvišeni Allahov govor i kao muđiza između ostalog je i lijek za ono što je u prsima ljudi i u njihovim srcima ali je isto tako i lijek i za njihove tjelesne bolesti dakle prije svega govorimo o Kur'anu kao nedostižnoj knjizi i nedostižnom Allahovom govoru kao muđizi. U tom svjetlu pogledajmo kako sam Kur'an, odnosno kako Allah subhanahu wa ta'ala izaziva ljude, izaziva ljude i poziva ih, stavlja iz, ispred njih jedan vječni izazov kojem nikad niko nije odgovorio. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala kulla كل إن كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا رتسي kada bi se svi džini i ljudi skupili da naprave i dođu ili donesu da se beru jedan ovakav Kur'an da saberu naprave jedan ovakav Kur'an neće ga napraviti i neće sabrat ovakav Kur'an makar se međusobno svi međusobno pomagali makar jedni drugima pomagali u tome dakle jedan izazov ispred svih ljudi i svih džina kulle in insu vel džinu Znači i čini ljudi kad bi se skupili da dođu i da napišu i saberu jedan ovakav sličan, jednu knjigu sličnu Kur'anu, ne bi to uspjeli. Ne bi to uspjeli makar se i međusobno pomagali. Makar međusobno jedni drugima bili pomagači. Dakle, taj izazov je upravo se u njemu ogleda I upravo je u njem jedan od odraza te muđize. Jer da nije Allahov govor muđiza, da nije nedostižan i da nije izazov, ljudi bi već do sad odgovorili ovom izazovu. Jer koliko ljudi i šeitan i džini ulažu i trude se da odvedu sa Allahovog puta i da nađu i da dođu sa suprotnim dokazima protiv ovog Kur'ana i protiv ove vjere. Nisu nikad, nisu nikad na tom planu uspjeli. I ne samo to. Allah subhanahu wa ta'ala je ponudio još jedan izazov koji je manje težak koji je manje težak, lakši od ovog kaže Allah subhanahu wa ta'ala Kul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftariyatin wad'u min man istata'tum min duni Allahi in kuntum sadiqin. Reci dođite sa 10 izmišljenih sura kao što su kuranske sure. Dakle, da dođete i da donesete čitav Kur'an, knjigu kao čitav Kur'an, to ne možete dođite sa deset sura izmišljenih sura kao što su kuranske sure i pozovite koga god možete i koga god hoćete koga vi obožavate mimo Allaha subhanahu wa ta'ala sva svoja božanstva i sve svoje prijatelje pozovite pa onda sastavte makar deset sura kao što su kuranske sure nikad se taj izazov nikad na taj izazov nikad na taj izazov ni ljudi ni čini nisu ni blizu uspjeli odgovoriti zatim Allah subhanahu wa ta'ala zatim Allah subhanahu wa ta'ala obzirom da ne mogu to učiniti još manjim izazovom još manjim izazovom izlazi pred ljude i kaže Allah subhanahu wa ta'ala وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله وَدُعُوا شهداءكم فأتوا بسورة من مثله وَدُعُوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين Ako vi sumnjate imate bilo kakvu sumnju u ono što mi objavljujemo svome robu, ono što mi objavljujemo Muhammedu sallahu alaihi wa sallam, onda dođite sa jednom surom, sa jednom samo, surom kao što su kuranske sure. Samo jednu suru sastavte, kao što su kuranske sure, vadu'u šuhedaakum min duni Allahi i pozovite sve od svojih božanstava koga možete mimo Allaha subhanahu wa ta'ala koga obožavate in kuntum sadiqin ako istinu govorite ako istinu govorite nakon svih ovih izazova nakon svih ovih izazova možemo nastaviti i kaže Allah subhanahu wa ta'ala u sljedećem ajetu koji je opet odraz muđize ovaj ajet u kojem stoji izazov da dođete sa jednom surom, ovi koji ne vjerujete, je izazov. I muđiza ostaje do sudnjeg dana muđiza. Niko na ovaj izazov ne, neće moći i neće uspjeti odgovoriti. Ali je još veća muđiza da iza toga kaže Allah subhanahu wa ta'ala wa illam tef'alu wa len tef'alu a ako to ne uradite a nećete to uraditi Dakle, izazov je pred vama, a ako to ne uradite, a nećete to uraditi, dakle, ovo nećete to uraditi, je vječna, vječni Allahov govor i vječna garancija od Allaha subhanahu wa ta'ala, bez obzira koliko se ljudi napinjali i naprezali, da neće odgovoriti ovom izazovu. Neće doći ni sa jednom surom, kao što su kuranske sure. Volen i nećete to učiniti. A ako to ne učinite, a nećete učiniti, volen tefa'alu, fettaku narallati wa kuduhan nasu wal hijjar. Bojte se vatre, čije će gorivo ljudi i kamenje biti. Ljudi i kamenje biti. Uiddat lil kafiri. A koja je pripremljena za kafire i za nevjernike. ova Allahova knjiga ova Allahova knjiga je sabrala sav bereket sav hajr svo dobro i dunjaluka i ahireta kako? onaj ko želi da proživi sretan i udoban život na dunjaluku neće tu sreću i tu blagodat naći mimo Kur'ana Neće je naći mimo Kur'ana. Naće je u Kur'anu. Neka uzme Kur'an, neka čita Allahove ajete i neka postupa onako kako Allahovi ajeti nalažu, doživit će tu sreću na dunjalu. A to će ga odvesti i uzdići na deređe zbog koji će mu Allah subhanahu wa ta'ala još veću sreću i blagodat dati na ahiretu. Zato kažemo Kur'an je knjiga koja je sabrala sav hajr svo dobro dunjaluka i ahireta. Onaj koga prihvati i bude tražio taj hajr, naći će ga i na dunjalku i na ahiretu. Onaj koga odbaci, onaj koga odbaci, prošlo ga je svo dobro i dunjaluka i ahireta. Na dunjaluku će proživjeti teškim životom. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ ako se okrene od mog zikra, od spominjanja, mi ćemo mu dati maišetan danka, tegoban život, tegoban život. Kafiri imaju tegoban život i na Dunjaluku, bez obzira kako svana njihov život izgledu. Proći će ga s te strane dobro Dunjaluka. Neće osjetiti smiranost i zadovoljstvo ni na Dunjaluku ali je još gore to što će ga proći dobro ahireta što će na ahiretu poslije toga opet biti vječiti i vječni nesretnik pogledajmo draga braćo šta je Kur'an na osnovu onoga što sam Kur'an o sebi kaže na osnovu onoga što sam Kur'an o sebi kaže kaže Allah subhanahu wa ta'ala وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة مي القرآن وبيبليم objavljujemo što je lijek i milost za vjernike. Pazite, to je jedna strana. nazilu fil Kur'an ima huva šifa'un wa شِفَاءٌ lil mu'mini. Mi objavljujemo u Kur'anu ono što je lijek i milost za vjernike. Wala yazidu zalimina illa khasara. A zalimima i čafirima ono što objavljujemo, ono što je lijek i rahmet i milost za vjernike, to čafirima ništa neće povećati osim propast. Osim propast. Jedna ista sura, jedan isti ajet, jedan isti Kur'an, iste Allahove riječi, Allah subhanahu wa ta'ala kaže za njih da su za vjernike lijek i milost a u istom trenutku za čafira samo će im ništa im povećat neće osim njihove propasti dakle da svaku sve te Allahove riječi i sura i ajete koje objavljuje povećavaju čafirima samo njihovu propast Kur'an je lijek lijek za ono za vjernike. Kako lijek? Lijek za njihova srca. Liječi srca od strasti. Od strasti. Jer srce koje je ograzilo u strastima i žudi za tim strastima, ono je bolesno i ono je nezadovoljno. Zatim liječi srca od šubhi, od smutnje, sumnji, raznih filozofija, ideja, naopakih, fantazija koje sam čovjek ne može da shvati, a koje mu i zbog kojih osjeća neugodnost, nelagodnost i tegobu. A to je bolest. To je ta bolest koju on osjeća u svom srcu. Kur'an je lijek za to. Isto tako Kur'an je, osim što je lijek za to, lijek i za stvarne tjelesne bolesti. I za stvarne tjelesne bolesti. Isto tako Kur'an je lijek i za to. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala ovaj Kur'an naziva svjetlošću. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Jehdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul as-salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Kaže da je ovo jasna knjiga. Da je ovo jasna knjiga kojom Allah subhanahu wa ta'ala upućuje oni koji traže koji traže Allahovo zadovoljstvo upućuje na pravi put i izvodi ih وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ i izvodi ih iz tmina, iz mraka na svjetlo. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an naziva i jedna od osnovnih njegovih dakle uloga Kur'ana Allah subhanahu wa ta'ala kaže da je između ostalog jedna od osnovnih uloga Kur'ana i to da donese vjernicima radosne, radosne vijesti. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Inna hada l-Qur'ana jahdi lilleti hije akvamu wa yubashira l-mu'minina alladhina ja'maluna s-salihati anna lahum ajran hasana anna lahum ajran kabira kaže Allah subhanahu wa ta'ala zaista ovaj Kur'an upućuje na pravi put ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا i donosi radosnu vijest vjernicima koji čine dobra djela da, da ih za ta dobra djela čeka velika nagrada velika nagrada dakle Kur'an je radosna vijest za vjernike i nagovještava im veliku veliku nagradu zatim Allah subhanahu wa ta'ala između ostalog Kur'an naziva hikmetom, mudrošću. Mudrošću kaže Allah subhanahu wa ta'ala Zalike netluha alejke min al ajati wa zikri al hakim To je ono što mi čitamo, što mi teb čitamo To je ono što ti objavljujemo od ajeta i mudrog zikra i mudre opomene i mudre opomene. Dakle, Kur'an je, Kur'an je po sebi mudrost. Zatim, Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an naziva savjetom, savjetom i opomenom, i opomenom, mevajdom, dakle savjetom i opomenom. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, fadhakir bil Kur'an man yakhafu wa'id." Opomeni Kur'anom one koji se boje prijetnje. Opomeni Kur'anom one koji se boje Allahove prijetnje. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala Ja ayuhan nas, kad ja'atkum mavidatum min rabbikum wa šifa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. O ljudi, vama je došla mavidha, došla vam je opomena i evo i ovdje Allah subhanahu wa ta'ala potencira na tome da je Kur'an lijek, Došla vam je mev'idhatum mir rabbikum opomena od vašeg gospodara wa šifa'un lima fi sudur i za ono što je u prsima. Dakle, za ono što te pritišće i ono što osjetiš te gobu nekad u svojim prsima, lijek zato je Kur'an. Lijek zato je Kur'an, jer ćeš u Kur'anu naći od Allahovih riječi ono što će te obradovati i ono što će taj teret iz tvojih prsa odnijeti i uklonuti. Zatim, šifa lima fi sudur. Vahudan i uputa i milost wa rahmatan lil mu'minin i milost vjernicima. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kada govori o Kur'anu kaže da u njemu ništa nije propušteno, da u njemu ništa nije propušteno. Kada odgovara onima koji kažu kad bi se kad se govori o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem laula nuzila alayhi ayatu mir rabbi da da se da se hoće kakav ajet, kakav dokaz objaviti njemu od njegovog gospodara, pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلم رتسي الله سبحانه وتعالى موجه objavit آية ali بتشينا njih, بتشينا njih ne zna. A وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ Nema ni jedne životinje koja hoda po zemlji, koja se dakle ni jednog živog bića niti ni jedne ptice koja leti u zraku a da nisu umeti da nisu svjetovi poput vas dakle sve životinje koje hodaju po zemlji i sve ptice koje lete u zraku su svjetovi poput vas zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala ma farratna fil kitabi min šeji ništa mi u knjizi propustili nismo ništa izostavili nismo sve smo spomenuli sve smo spomenuli ma farratna fil kitab miše ništa u knjizi propustili nismo zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ i mi smo u ovom Kur'anu ljudima potanko objasnili i naveli sve primjere raznorazne primjere dakle mi smo ljudima potanko im objašnjavajući naveli razne dakle sve primjere za sve za sve smo im naveli, naveli primjer zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء i mi smo ti objavili Kur'an kao objašnjenje za sve kao objašnjenje za sve kao objašnjenje za sve zato se za Kur'an kaže da onaj ko bude tražio uputu mimo Kur'ana šta će sa njim biti da će zalutat da će ostati bez upute upravo zbog toga što Kur'an što Kur'an obuhvata sve one probleme za koje mi tražimo rješenja direktno ili indirektno direktno da je spomenuta stvar u Kur'anu ili indirektno da je na neki način malo napomenuto u Kur'anu a da je došao sunnet pa to precizno pa to precizno objasnio ili da je Kur'an postavio generalna općenita pravila pod koja potpadaju i sva ostala pitanja koja, koja Kur'an nije direktno spomenuo. A zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلَا a insan najviše je, naj, je onaj koji najviše raspravlja. Allah subhanahu wa ta'ala kaže objavljuje smo Kur'an kao objašnjenje za sve, ali je insan, ali insan taj koji najviše želi, koji najviše hoće, hoće da raspravlja. Koji najviše hoće da raspravlja. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala ovaj Kur'an naziva slavljenim. Da je slavan. Da je uzvišen. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala Qaf wal Qur'an il-Majid kaf tako mi slavnog Kur'ana Allah subhanahu wa ta'ala se Kur'anom kune kune se slavnim Kur'anom wal Kur'an il međid zatim Allah subhanahu wa ta'ala poziva ljude da razmišljaju o Kur'anu nakon svega što smo ukratko spomenuli o Kur'anu iz Kur'ana Allah subhanahu wa ta'ala poziva ljude da razmišljaju o ovom Kur'anu, da razmišljaju o njegovim ajetima, o njegovim značenjima i da uzimaju i i pouku. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Efe la yetedabbaruna l'Qur'ana em ala kulubin akfaluha Zašto oni ne razmišljaju o Kur'anu? Zašto ne uzimaju ibrat iz Kur'ana ili su njihova srca zaključana ili su njihova srca zaključana ili su na njihovim srcima katanci ili su na njihovim srcima katanci dakle mi smo između dvije stvari ili učimo Kur'an i razmišljamo o njemu i o njegovim značenjima i uzimamo ibrat i pouku i pravi put iz njega ili su nam srca zakatančena ili su na našim srcima katanci isto tako kaže Allah subhanahu wa ta'ala isto tako kaže Allah subhanahu wa ta'ala أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا fihi اختلافا كثيرا zašto oni ne razmisle o Kur'anu kad bi Kur'an bio od nekog drugog mimo Allaha našli bi u njem puno proturječnosti puno proturječnosti Allah subhanahu wa ta'ala ovdje kako ističe ističe dakle da je najveći dokaz između ostalog i najveća muđiza Kur'ana što je šta u njemu nema nikakvog nikakve sumnje la raiba fihi nema nikakve sumnje i da nema nikakve protuvriječnosti da nema nikakve protuvriječnosti zato je ostala na, osto najveći problem ljudima koji pišu u knjige da napišu u knjigu u kojoj nema proturječnost proturječnost dakle kontradiktornost da na jednom se mjestu kaže jedno a da se na drugom mjestu kaže drugo nema takve knjige poslije Kur'ana nema takve knjige poslije Kur'ana nema takve knjige poslije Kur'ana sve ovo nas upućuje na veličinu Kur'ana na veličinu te Allahove riječi koja je ispred nas koja je tu uvijek oko nas u rafama, vitrinama. Međutim, ono što se može primijetiti da je vrlo rijetko ispred nas i da malo Allahove ajete čitamo i malo iz njih pouku uzimamo. Obzirom da je to jedina Allahova knjiga koja je ostala originalna i nepromijenjena. Obzirom da je to jedina Allahova riječ koja je došla do nas, doprla, do nas ostala sačuvana kao uputa nama morali bi se zapitati i tražiti i interesovati se šta ima u toj Allahovoj knjizi šta je to ta Allahova poruka koju je on dostavio svim ljudima do sudnjeg dana više bi dakle interesovanja prema toj knjizi morali imati i više na tom planu i na, istraživati i učiti i Allahove ajete i Allahove ajete proučavati kako mjesto zauzima Kur'an i oni koji ga uče to ćemo lako dok učiti kaže Allah subhanahu wa ta'ala kul kefa billahi shahidan bejni wa bejnekum ومن عنده علم الكتاب kada odgovara onima koji ubacuju sumnju ubacuju sumnju u Kur'an da nije objavao od Allaha kaže reci meni je dovoljan svjedok Allah između vas i mene dovoljan mi je svjedok Allah i oni ومن عنده علم الكتاب i oni koji znaju šta je knjiga i oni koji znaju šta je knjiga kaže poslanik sallahu alaihi ve sellem u hadisu koji nam naj slikovitije govori o mjestu Kur'ana i kakvo mjesto treba da zauzima u našim životima i u našem sistemu vrednovanja kaže poslanik sallahu alaihi ve sellem hajrukum men ta'allama al-Qur'ana wa 'allama najbolji od vas je onaj koji izučava Kur'an koji uči Kur'an i druge njemu podučava najbolji od vas je onaj koji uči Kur'an i druge njemu i druge njemu podučava. Kakve su vrijednosti učenja Kur'ana? Isto tako kroz par hadisa možemo vidjeti. Kaže Allahu poslanik sallahu alaihi ve sellem Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabihi Učite Kur'an zaista će Kur'an na sudnjem danu doći da svjedoči doći da se zauzima da se zagovara za one koji su ga učili dakle Kur'an će doći na sudnjem danu i biti će fađija zauzimati se za one koji su ga, koji su ga učili kaže Allah subhanahu wa ta'ala inna alladine jatluna kitab Allahi wa aqamu salata wa anfaku mimma razaknahum sirran وعلانيه يرجون Kaže Allah subhanahu wa ta'ala zaista oni koji su učili Kur'an zaista oni koji su učili Kur'an i obavljali namaz dakle koji su učili Kur'an u smislu stalno ga učili. Stalno i konstantno ga učili. I konstantno ga učili. Jer se koristi glagol u sadašnje vrijeme jetlune l'Kur'ane inna ladhine jetlune l'Kur'ane oni koji ga stalno stalo budu učili da, stalno se budu družili sa Kur'anom i koji budu obavljali namaz i od onoga što smo i mi dali budu javno i tajno udjeljivali oni se nadaju oni se nadaju al nagradi koja nikad neće propast. Nadaju se trgovini koja nikad neće, nikad neće propast. Nikad neće propast. Ajet koji govori i nagovještava vječnu nagradu. Nagradu za koju čovjek neće strahovat. Dakle, neće strahovat da će jednog dana nestat, prestat. Takvu nagradu Allah subhanahu wa ta'ala obećava onima koji uče Kur'an. Kaže, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem alladhi yaqra'u al-Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'a safarati al kiramil al-barara Onaj ko uči Kur'an i vješto ga uči dobro ga uči lako mu je da ga uči dakle vješt je u učenju Kur'ana onaj ko uči Kur'an i vješt je u učenju Kur'ana biće sa odabranim povjerljivim i čistim melecima ma'al kiramil barara bit će sa melecima zatim kaže Allah poslanik sallahu alaihi sallam valladhi yakra ul kur'ana wa yata ta'ta a onaj koji uči kur'an i zamuckuje i zamuckuje pri učenju kur'ana ويتتعتع فيه وهو عليه شاق zamuckuje pri učenju Kur'ana i to učenje mu je teško وهو عليه شاق dakle Kur'an je za njega težak učenje Kur'ana teško lehu ajran njemu pripadaju dvije nagrade njemu pripadaju dvije nagrade kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem dalje o vrijednosti učenja Kur'ana men qara'a harfan min kitabi Allahi falahu hasana Ko pročita jedan harf iz Allahove knjige, njemu je zato upisana jedno dobro djelo. Wal hasenetu bi ašri amthaliha. A svako dobro djelo se desetrostruko nagrađuje. Vala akulu elif la mim harf. Ne kažem da je elif la mim harf, nego elifun harf, valam harf, wa mim harf wa mim harf dakle možete zamisliti draga braćo u jednom ajetu koliko, koliko je harfova koliko u jednoj kraćoj suri koliko na jednoj stranici i koliko je to puta deset dakle na jedan vrlo lahak vrlo lahak način Allah subhanahu wa ta'ala iz svoje milosti i blagodati prema nama ostavio nam je mogućnost da uvećavamo svoja dobra djela na jedan lagodan i lahak način. Zatim kaže Allahu poslanik sallahu alaihi ve sellem nasuprot ovih koji uče Kur'an ističu Allahu Allahu ljubav ističu Allahu nagradu i čekaju je nagradu nagrada nasuprot toga, toga kaže Allahu poslanik sallahu alaihi ve sellem inna alladhi laysa fi jawfihi shay'un min al-Qur'ani kal bayt al-kharib zaista onaj u čijim prsima nema ništa od Kur'ana dakle ništa nije napametno učio od Kur'ana je kao napuštena srušena kuća inna alladhi laysa fi jawfihi shay'un min al-Qur'ani kal bayt al-kharib onaj u čijim prsima nema ništa od Kur'ana je kao srušena, napuštena, napuštena kuća. Draga braćo, kad se radi o učenju Kur'ana, potrebno je napomenuti određene adabe. Dakle, adabe prilikom, prilikom učenja Kur'ana. Šta čovjek treba, o čemu treba da vodi računa. Svakako, na prvom mjestu kao i kod svih drugih dijela mora da vodi računa da to učenje Kur'ana i to dijelo bude iskreno u ime Allaha subhanahu wa ta'ala da to radi samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala radi toga što je to Allahov govor radi toga što je to Allahov govor zatim druga stvar da kad uči Kur'an da kad uči Kur'an traži i ide ka tome da dokuči značenje značenje Kur'ana značenje Kur'ana svakako nama to često predstavlja problem međutim danas alhamdulillah svako ko želi da dokuči da dokuči barem izbliza a možda i sa širim tefsirom već i tefsire imamo prevedene može da se vrati i da upozna prava značenja tih Allahovih riječi. Dakle, da Kur'an uči razmišljajući o onome što uči. Da ne uči Kur'an samo formalno, a da razmišlja o nekim drugim stvarima. Zatim, da uči Kur'an da uči Kur'an pod abdestom a posebno da opere da opere zube prije učenja Kur'ana prije učenja Kur'ana jer se spominje u hadisima da meleci preuzimaju svaki dakle sve što od Kur'ana izađe iz usta sinova Adamovi da to meleci preuzimaju zatim da Kur'an ne uči na prljavim mjestima na mjestima gdje je zabranjeno obavljati namaz, da na tim mjestima nauči Kur'an. Zatim, da prije svakog učenja Kur'ana prouči Eudubil. Mi kažemo Eudubil. Znači da traži zaštitu kod Allaha subhanahu wa ta'ala od prokletog šeitana. Eudu billahi mine šeitanir rajim. Kad god počinjete učiti Kur'an, dakle, treba proučiti Eudubil. Eudubil. Zatim da bismilu uči na početku svake sure. Kad počinjete učiti Kur'an, sa mjesta gdje nije početak sure, učite samo A'udhu billahi mine shaitanir rajim. A kad počnete učiti Kur'an sa mjesta gdje je početak sure, onda učite i A'udhu billahi mine shaitanir rajim. Isto tako, Bismillahirrahmanirrahim. Zatim, da pokušava i da se trudi da uljepša svoj glas koliko god može da se posebno i strogo drži teđvidskih pravila pravilnog učenja Kur'ana jer teđvidska pravila i poštivanje teđvida prilikom teđvidskih pravila prilikom poštivanja teđvidskih pravila prilikom učenja Kur'ana daje ljepotu Kur'anu makar čovjek u osnovi i ne imao i ne imao neki lijep, lijep glas. Zatim, da Kur'an uči razmišljajući o njegovim značenjima, da bude prisutan pri tim značenjima i da ta značenja utiču na njegovo srce, na njegovo raspoloženje. Zatim, kad god naiđe na mjesta gdje se spominje Allahova milost, Allahove blagodati, džennet i tako dalje da zastane i da traži od Allaha subhanahu wa ta'ala te blagodati da mu podari te blagodati a kad najđe pored ajeta koji govore o Allahovoj kazni o Allahovoj srđbi da zastane i da traži zaštitu od Allaha subhanahu wa ta'ala da ga zaštiti od toga Zatim, da Kur'an se uči, što je najvažnije, da se uči sa nijetom, šta? Sa nijetom da se radi po tim kur'anskim ajetima. Da se radi po onome što Kur'an od nas zahtjeva. Na koji način? Kada učiš Kur'an, svaki ajet kad pročitaš, treba da znaš da je to direktno obraćanje Allaha subhanahu wa ta'ala direktno tebi da se Allah subhanahu wa ta'ala da doživljavaš svaki kuranski ajet kao da se Allah subhanahu wa ta'ala direktno tebi obraća pa ćeš onda shvatiti da se moraš ponašati onako kako ti Allah subhanahu wa ta'ala u tom Kur'anu koji učiš na ređiji otprilike ovo bi bili adabi ili ono što treba imati na umu prilikom, prilikom učenja Kur'ana nažalost kad pogledamo naš život danas i naš odnos prema Kur'anu, onda ćemo vidjeti da većina, ogromna većina ljudi nikad Kur'an ne uči. Rekli smo, to je jedina Allahova knjiga koja je među nama. Jedina knjiga u kojoj nema sumnje. Jedina knjiga u kojoj nema nikakve proturječnosti. Jedina knjiga u kojoj je apsolutna istina i pored svega toga I pored svega ovoga što smo rekli da je Kur'an i lijek za ono što je u ljudskim srcima i prsima i lijek od bolesti i uputa i svjetlost, pored svega toga vidimo da ogromna većina ljudi Kur'an uopšte ne uči. Zatim, druga ogromna većina od onih koji inače Kur'an uče, uče ga, ne razmišljaju o njemu. Ne razmišljaju o njemu. Neće da se potrude da dokuče njegova značenja. Zatim, ogromna većina od onih koji ga uče, uče ga samo u namazu, samo kad, kad moraju. Zatim, opet od te ogromne većine koja uči Kur'an, najveći dio njih ne radi po onome što uči i što nauči iz Kur'ana. Zatim, najgore stanje u koje su dospjeli neki neki od sinova naših i iz domova naših je to da jednostavno neke kuranske ajete ne prihvataju da ih poriču da ih smatraju neprikladnim za današnje vrijeme i tako dalje. Što je očiti, što je očiti kufr. Što je očiti kufr u koji nema nikakve sumnje. Dakle, to je slika, žalosna slika odnosa muslimana i islamskog ummeta prema Allahovoj knjizi. Tako Allah, poslanik sallahu alaihi wasallam, kao što kaže Allah, uh, Allah subhanahu wa ta'ala u kur'anskom ajetu, wa kala rasulu, ja rabbi inna kaumi tehadu hadha l'Qur'ana mahđura. Kao što je rekao poslanik, kao što kaže rasul, o gospodaru, zaista je moj narod ovaj Kur'an napustio. Zaista moj narod ovaj Kur'an izbjegava zaista moj narod ovaj Kur'an izbjegava. al Qayyim spominje ovo izbjegavanje i ovo napuštanje Kur'ana spominje i kaže da imaju različiti stepeni i različite vrste napuštanja Kur'ana. Pa kaže Ibn al Qayyim rahmetullahi alejhi Napuštanje Kur'ana može biti kroz napuštanje slušanja Kur'ana i napuštanja vjerovanja u Kur'an, što je svakako kufr i najteži oblik napuštanja Kur'ana, da se ne sluša i ne vjeruje i ne vjeruje u Kur'an. Zatim, nakon toga dolazi napuštanje rada po onome što Allah subhanahu wa ta'ala naređuje u Kur'an. Kao što je zastajanje kod onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala o ohalalio i o oharamio. Kad nešto u Kur'anu, Allah subhanahu wa ta'ala harami, da zastanemo kod tog harama i da ne zapadamo u njeg, a i kad nešto Allah subhanahu wa ta'ala o halali, da to uzmemo kao halal i prihvatimo kao dozvoljeno i da u tome ne imamo nikakvog svog komentara. Zatim napuštanje Kur'ana u smislu da nam Kur'an bude sudija u svemu po čem se raziđemo. Bilo po pitanju vjerskih tema i problema, dakle šerijatskih pitanja, ili bilo da se radi o pitanju našeg tunjaluka i o našim međusobnim sporovima, da se uvijek vraćamo na Kur'an a samim tim Kur'an nas obavezuje da se vraćamo na hadis na poslanike sallahu alaihi ve sellem i na svoje predvodnike zatim napuštanje napuštanje razmišljanja i shvatanja kuranskih ajeta i riječi i da se dokući ono šta Allah subhanahu wa ta'ala zapravo određenim riječima, određenim kuranskim ajetom želi reći. Zatim, napuštanje Kur'ana u liječenju. Da ne uzimamo Kur'an kao lijek. Da svugdje drugo lijeka i upute tražimo, a da Kur'an napuštamo i ostavljamo. Zatim, dakle, napuštanje i u praktičnom liječenju ne samo od bolesti srca, od bolesti od strasti, i od sumnji i šubhi, nego i od praktičnih tjelesnih, stvarnih tjelesnih bolesti. Dakle, sve to spada u ovo napuštanje Kur'ana o kojem Allah subhanahu wa ta'ala o kojem Allah subhanahu wa ta'ala govori. Zbog čega zbog čega napušta napuštaju muslimani Kur'an Zbog čega tu najveću blagodat koju čovjek može imati na Dunjaluku, a to je Allahova knjiga i Allahova uputa ispred njega, muslimani danas zamjenjuju sa svim i svačim. Sve im je draže i nekako ljepše im se čini od onoga što je najljepše. Od onoga što je najljepše. Kaže za Kur'an, Osman radijallahu anhu, da su nam srca zdrava, nikad se ne bi zasjetila Kur'ana. Nikad se, da se nam srca zdrava, nikad se Kur'anom ne bi ne bi zasitila. Zbog čega je napušten Kur'an? Svakako jedan od najvećih razloga je nevjerovanje. Dakle, onaj koga je napustio zapravo u njega i ne vjeruje. U njega i ne vjeruje. Nevjerovanje i poricanje i poricanje istinitosti Kur'ana, makar to javno i ne izjasnio se makar se tako javno ne izjasnio iako javno govori da vjeruje u Kur'an ali ako ga nikad ne uči i nikad ga ne iščitava to znači da on u svojoj suštini i svojoj unutrašnjosti i ne vjeruje, i ne vjeruje u Kur'an zatim nepoznavanje značenja Kur'ana je svakako jedan od osnovnih uzroka napuštanja Kur'ana zatim opuzimanje i zaokupljanje dunjalukom, a zaboravljanje na ahiret. Zaboravljanje na ahiret. Nema, nemamo jednostavno vremena. Toliko smo se zaokupili dunjalukom i sticanjem dunjalučkih blagodati da jednostavno nemamo vremena za Allahu riječ. Nemamo vremena za Allahu riječ. I to je jedan isto tako od osnovnih uzroka napuštanja Korana, a time i osnovnih uzroka propasti. Zatim, vidjet ćete da ljudi u, svojim, u sklopu svojih dnevnih aktivnosti imaju određeno i ostavljeno vrijeme, ostavljeno vrijeme, isplanirano vrijeme za praćenje vijesti, za praćenje vijesti, za prelistavanje dnevne štampe i tako dalje, a nigdje u planiranju tog rasporeda dnevnog vremena nema da je raspoređeno i isplanirano vrijeme za učenje za učenje Kur'ana da zatim slušanje muzike slušanje muzike braćo je jedan od najvećih uzroka što se Kur'an napušta jer muzika je šta šejtanski Kur'an šejtanski Kur'an a Kur'an šejtanski i Kur'an Allahov, Allahova riječ neće se sastati u jednom srcu. Neće se sastati u jednom srcu. I sve dok ne ostavimo te šeitanluke i taj šeitanski govor i te njegove igre i zabave, malo će ili nikako Kur'an imat prostora u našim srcima. Zatim, nada u dug život i odgađanje i odgađanje neka, nekad ću ja poslije, nekad ću ja kasnije činiti sve druge ibadete između ostalog i kasnije ću nekad i učiti i Kur'an. Kad ostarim, jest, ako, ako ostarim, a i kad ostarim, nisam, ko mi garantuje da ću kad ostarim, da će se moje srce okrenuti i otvoriti prema Kur'anu. Jer Allah subhanahu wa ta'ala okreće ljudska srca kako hoće i kuda hoće. Zatim, zapošljavanje drugim, drugim naukama. Čak šeitan često zavara insana da se često bavi drugim šerijatskim znanostima i posvećuje više pažnje iščitavanju hadisa, komentara hadisa, fikha, propisa i tako dalje, a malo malo posvećuje prostora prostora Kur'anu što je u stvari šeitanska zamka ako ne može čovjeka skroz odvratiti od dobra onda ga može navratiti da radi ono što je manje dobro ono u čem je manji manji hajr dakle sve su to sve su to razlozi i putevi i uzroci napuštanja Kur'ana sve su to uzroci napuštanja Kur'ana Kad govorim o napuštanju Korana u smislu njegovog učenja, izučavanja i razmišljanja o značenjima, onda možete zamisliti na kojem smo stepenu i dokle smo dogurani kad se govori o napuštanju Korana u smislu praktičnog življenja po Koranu. A kako ćemo i živjeti po Koranu kad još i ne znamo šta sve, šta sve Allah subhanahu wa ta'ala nam poručuje u tom Koranu? Šta nam sve Allah subhanahu wa ta'ala naređuje? šta od nas traži, kakve nam savjete, upute i smjernice daje. Koliko je daleko naš porodični život, lični prvo život, a onda porodični život i naši porodični i međusobni odnos, odnos prema ženi, prema djecu, prema roditeljima, prema roditeljima, prema komšijama, prema ostalom svijetu, prema ummetu, koliko je daleko od onoga što Kur'an od nas zahtjeva, kad je toliko daleko od nas sam Kur'an i Allahova riječ. A koliko smo tek daleko kao ummet i kao džemat od toga da sudimo po Allahovom zakonu i da sve vrhunimo prema šerijetu i da sve vraćamo vraćamo na šerijet. Ovo su neki ibrati i pouke koji inša Allah sa ovog današnjeg natjecanja u učenju Kur'ana trebamo ponijeti uz Allahovu pomoć sa ovog mjesta. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da vas nagradi za sabor, da vam ovaj sabor i ovo, bor, ovaj boravak ovdje u mesridu tevhid upiše u zikr i badet i stavi na vagu dobrih dijela na danu kad će nam dobra dijela najviše trebati. Studio Tauhid Islamska omladina Beč